رسولا نبيا tuendelea na tafsiri ya surati Maryam na leo tuko aya hamsini na moja aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wadhkur fil kitabi Musa ay watlu alaihim nabaa Musa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam atusomee na kutusomea ni kupitia wahi uliomfikia yeye habari za nabii Musa alayhi salam fil kitabi nao ni alquranul karim kisa cha nabii Musa alayhi salam chaja baada ya kisa cha nabii Ibrahim alayhi salam na nabii Ishaq na Yaqub kana kwamba msururu wa majina haya yanasibiana na nabii Musa alayhi salam tukasema jana nabii Yaqub mwanawe na kizazi chake ndiko kikazalikana banu Israel na kwa wana Israeli mtoto kati ya wao aliyeteuliwa baada yao ni nabii Musa alayhi salam wadhkur fi الكتاب musa innahu kana mukhlafan hapa kuna qiraa mbili husomwa mukhlafan na husomwa mukhlisan qiraa cha Nafi' Abu Amr na Abu Amir husoma mukhlisan na maana yake annahu akhlafa nafsahu lillahi amemtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nafsi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Bayyinah asema wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin kwa hivyo hii mukhlisan yetokomana na kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nafsi yake na matendo yake ikiwa ni mukhlasan na qiraa cha pili kiraa hichi maana yake nini anna Allah akhlasahu akhlafahu lahu wastafahu hichi ni qiraa cha alkisai na wengineo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemteua akamchagua ndiyo mukhlafan kama ilivyosema katika sura al-Arafi aya 144 qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi birisalati wa bikalami Mwenyezi Mungu amlingania ewe Musa Hakika mimi nimekuchagua wewe kati ya watu wote nimekuteua wewe ubebe ujumbe kwa waja wangu wabikalami na maneno yangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagua Nabii Musa alayhi salam kama mtume na akamlingania hapa kwa title mukhlisan na kwa wajhaini kwa pande zote mbili kwa qiraa zote mbili ni kwa nabii Musa alayhi salam ana mazia ana qualities zinazomfanya astahiki aitwe mukhlasan na astahiki aitwe mukhlisan ni mukhlasan bimaana amejitolea katika dawa baada kutumilizwa bi'a'zami jabbarin kwa dikteta kwa aliye aliyemkubwa zama zake naye ni Firauni aliyedai utume hakutumwa kwa mtawala hafifu alitumwa kwa superpower zama zake kama leo wewe uambiwe nende kwa Trump ukamlinganie Uislamu si kwa uhuru si kwa rais mwingine umpelekwa kwa yule kinara na akaibeba kazi na akampa dawa na akapambana na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Shu'ara aya 18 mpaka aya 21 Firauni ni kama tulivyomweleza na Firauni akimtukulia vipi nabi Musa alayhi salam qala alam nurabbika fina walida amwangalia kwa jito la dharau siye wewe tulie kulea sisi ukiwa ni mchanga wewe kwa hiyo Firauni hamwangalii kama rika au anaheshimika amwangalia duni wewe mtoto wa jana twakulea sisi leo wajifanya wajiwa kunilingania mimi wala bistasfina min umrika sinina na ukaishi mijini mwetu umri wako wote wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ukafanya tendo la jinai pale alipomua yule mkibti ilhali wewe wakanusha uungu wangu angalia namna Firauni anavyomdunisha Nabii Musa alayhisalam na angalia namna nabii Musa alayhisalam alipokuwa ni mukhlasan kwa da'wa qala fa'altuha idhan wa ana min adh nilifanya hayo wakati ambapo sijapewa wahi fafarartu minkum lamma khiftukum niliwakimbia nilipoogopa msije mkaniua fawahaba li rabbi hukman waj'alani min almursalin Mwenyezi Mungu akamtunukia wahi akampa elimu akampa unabii akamjalia miongoni mwa mitume kwa utaona namna gani nabii Musa alayhisalam alivyojitolea nafsi yake kwa ajili ya da'wa alikokuni mukhlasan fakana al-ikhlasu fi adai amanati llahi ta'ala maziyatahu ile ikhlasi yake ya kufikisha amana ule ujumbe ikawa ni moja katika qualities na sifa zinazojitokeza kwa nabii Musa salam pia yeye ni mteule aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena uteuzi wake ni wa kipekee yeye kuchaguliwa kwake kwa mara ya kwanza azungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha baadaye ndo malaika Jibril alayhisalam wengine wote mitume connection yao ni Jibril ambaye ni wasita baina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mitume yake Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya hii rasul na nabii zimekusanywa pamoja pamoja kuwa rasul cheo chake kikubwa kuliko nabii tumeeleza siku za nyuma rasul amepewa kitabu rasul amepewa sheria nabii hakupewa kitabu hakupewa sheria atumia sheria ya rasul aliyomtangulia kule kuwekwa pamoja ina maana kuwa rasul aweza kuwa nabii kwa sababu nabii ni chini kuliko nini rasul kwa hivyo rasul aweza kuwa nabii lakini nabii si lazima kuwa nani kuwa rasul ndio Mwenyezi Mungu akasema wakana rasulan nabia na nabii Musa alayhi salam si rasul wa kawaida ni ulil azmi min rusuli ni mtume alovumilia akasubiri mashaka na tabu katika dawa upande mmoja Firauni na upande wa pili ametumilizwa kwa watu ambao asli ni watu wabaya nao ni mayahudi banu israil wanadainahu min janibi turi al-aymani wa qarrabnahu najia wanadainahu an-nida ni al-kalamu ad-dallu ala talabil iqbali anida ni maneno ambao lengo lake ni kumwita mtu aje na asili yake jaharu sauti liisma'il baidi ni kunyanyua sauti ili aliyeko mbali akusikie kama fulani yeye hii ni da wamwita aje kwako lakini asili yake wanyanyua sauti ili aliyeko mbali akusikie na kutokamana hii ndo kauli yake Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a itakapoadhiniwa swala bimaana kwa sauti ya juu kuwalingania watu waje msikitini waswali swala ya Ijumaa lakini hapa matumizi yake ni kwa lugha ya majazi wana deinahu hapa ni alkalam almuwajjahu ilayhi ay Musa min janibillahi na tukamlingania nani walolinganiwa aliolinganiwa nabii Musa amelinganiwa na nani na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa hii ndio awwalu liqa'in bilwahi awwalu liqa'in lahu bilwahi ndio nukta ya kwanza yake yeye na wahi ni kuwa amezungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapi min janibi turi al-ayman atur ni jabali liyoko baina biladu sham na misra na pia yuqalu lahu turu sinaa hili jabali liko katika eneo la Sinaa present day iko masri jabali lenyewe ni Tur na eneo lenyewe la Sinaa pia huitwa turi sina min janibi turi al-aymani al-ayman upande wa mashariki wa nabii Musa pale alipo linapochomoza jua aya hii ni mujmal tumesema imeeleza first contact ya nabii Musa alayhi salam na wahi lakini imekuja kwa ujumla na imetajwa kwa tafsili katika suratul qasas kuanzia aya 29 paka 31 ilikuwaje nabii Musa paka kafika Turi Sina alikuwa kwa Shuaibu ambaye ndiye mkwewe falamma qadwa Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara Nabi Musa alayhi salam alikaa kwa Shuaibu miaka kumi ni contract na ni akdi ya mahari ataozwa binti yake lakini achunge mifugo yake kwa miaka hiyo alipomaliza akawa yuaregea kwao Masri lazima upite kwenye desert usiku upepo giza anasa min janibi turi nara upande wa jabali turi yuko sinai akaona mna moto qala li ahlihim kufu inni anastu nara akamwambia mkewe na familia yake subirini mimi nimeona kule kuna moto wateni nende la'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin minan nari la'allakum taftalun huenda kule nikapata habari giza yuko jangwani direction tuko wapi sasa wale kina nani waweza kutusaidia kwa maalumati au jazwatin minan nari au kinga cha moto ni tukue kuni ambayo yawaka la'allakum tafsalun ili mupate kujiotesha nacho ni upepo ni usiku ni giza watawasha wapate joto lile moto nia yake aona kuna moto lengo lake kama tulivyoeleza falamma ataha nudiya min shati alwadi alaymani fi albuq'ati almubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin alipofika akalinganiwa upande wa kulia la bonde fil buqatil mubaraka Mwenyezi Mungu kafaita mahali hapa mahali palipobarikiwa mina shajara kutoka mti na kuna kauli nyingi mti huu ni mti gani lakini muhimu ni yale mazingatiwa akalinganiwa ewe Musa mimi ni Mola wako wa viumbe wote wan alqi asaka Mwenyezi Mungu katika aya zingine akamuuliza mkononi mwako una nini akamwambia hii ni fimbo yangu naitumia kuchunga mifugo yangu na na kazi yangu nyingine akamwambia alqiha itupe falamma raaha tahtazzu kaannaha jannun wala mudbiran wala yuaqib alipoitupa ile fimbo ikawa yatambaa ikagauka kuwa ni joka kubwa Nabi Musa alipoona hivi alikwenda mbio walam yuaqiba kawa hangali tena nyuma joka la sawa ndo ujue yeye yuko unprepared na ile hali hakuitarajia ni wahi kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Musa aqbil wala takhaf innaka anta min aminin Mwenyezi Mungu ambaelekea nilekee usiogope wewe ni u, ni mwenye kuaminika akaambia ishike ukishika taregea tena kisa ni kirefu ala kulli hal katika aya hizi yatubainishia wanadeinahu tukamlingania amelinganiwa nini inni ana rabbul alamin ni yale maneno aloambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waqarrabnahu najia waqarrabnahu at-taqrib asluhu aljalu bimakani alqurbi ni kumleta mtu karibu hii ndo asili yake wa huwa ad-dunu wa huwa dhiddu al-ba'id na kinyume na mbali lakini hapa imetumika kimajazi kuletwa karibu bimaana kushukishiwa wahyi waqarrabnahu najia najia yatokamana na almunajat wa hiya almuhadathatu asirria ni mazungumzo ya siri ndo mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka ibn Mas'ud radhiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nasi ajal an yuhzinahu mkiwa watu watatu wasinongonezane in private wakazungumza wawili wakamwata watatu peke yake hilo litamhuzunisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashabihisha hapa yale mazungumzo yake na Nabii Musa alayhi salam kama mazungumzo ya siri ambaye hajazungumza na mtu yoyote kwa mfano wake kama alivyozungumza na Nabii Musa alayhi salam wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabia Nabi Musa alayhi salam alihisi uzito wa jukumu aliyokalifishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao ni an ila al-imani taghiyatu dunya fi asrihi amlinganie kwa imani tawuti mkubwa aliotia fora zama zake aliodai uungu ye mwenyewe ajifanya Mungu kisha yeye mwambia mabudu Mungu akahisi uzito wa jukumu pamoja na kualiridhia lakini aliomba msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Taha 25 mpaka 32 asema qala rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhshud bi azri washriku fi amri qala rabbi shrah li sadri ewe mola wangu nikunjulie kifua changu wayassir li amri na nirahishishie mambo yangu wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli na nifungulie ulimi wangu ili nikizungumza wapate kunielewa alikuwa kwa kidogo ana shida kwenye ulimi wake na shida hii si ya kuzaliwa ili kujuaje tumetangulia kusema kuwa nabii Musa alayhi salam alilelewa kwenye palace ya Firauni na mamake wa kambo wa kumlea ni Asia queen of Egypt siku moja Nabi Musa alayhi salam utotoni mwake alimpiga kofi Firauni akamvuta ndevu zake na nabi Musa kwa kwa anafia zake tangu utotoni mwake Firauni likimpata lile kofi vizuri akamwambia mkewe Asia inna hadha adui huyu ni adui wangu bana mimi nitaka kumua huyu Asia akamwambia innahu sabiyun la yaqilu wala yumayiz huu ni mtoto mchanga bwana hana akili wala hatambui fajaribu mjaribu ukitaka na mitume huwa wana athari kuanzia utotoni mwao Asia akachukua treya mbili moja akatia kala moto na moja kati ya madini ya kumeremeta akaweka mbele ya nabii Musa alayhi salam kikawaida mtoto tafutika kwa lipi beina moto na madini yenye kung'ara zaidi nipya moto kikawaida mtoto tafuta nini moto ikiwa hajachomeka akishachomeka mtoto huwa ashapata information kwenye bongo lake kwa loo nikishika nitachomeka hata ukimpeleka mkono wake utamwona afanya nini auzuia lakini ikiwa na information atakwenda tu pale Nabii Musa akafanya kinyume na watu wanavyofanya badala kwenye kwenye moto alikwenda wapi kwenye madini Jibril alayhi salam akampeleka mkono wake kwenye nini kwenye moto akashika kaa akatia wapi mdomoni ukachoma ulimi wake ndo akawa ana shida katika nini kujieleza ndo wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri na unipe mimi msaidizi miongoni mwa watu wangu haruna akhi ndugu yangu harun Haruni si ndugu wa baba na mama ni kazini yake na ni mkubwa wake kwa mwaka aliponea vipi Firauni katika mateso aliyokuwa akiwatesa nao bani Israeli yudhabihu abnaahum akiwachinja watoto wao wa kiume ile ndoto aliyoiota kwa Banu Israeli watazaa mtoto wa kiume atakayependua ufalume wake akasema hata ni waue kila anayezali mtoto wa kiume atindwe hukumu ikatekelezwa lakini baada ya muda mabwenyenye wa Kikibti kwa hisabu zao wakapiga hisabu watoto wakiuliwa hivi siku za usoni tutakosa watumwa kutumikia ile labor force na ile manpower itapungua akafuatwa sasa ikabidi abadilishe mwaka wauliwe na mwaka wabakishwe kwa ule mwaka wa kubakishwa akazaliwa nani Haruni mwaka wa kuuliwa akazaliwa nani Nabii Musa lakini Mwenyezi Mungu akamuokoa kwa uweza wake ushdud bihi azri waashirikhu fi amri nitilie nguvu na umshirikishe katika jambo hili maana awe ni nabii Nabi Harun alayhi salam pia alikuwa kwa ana ufasaha Suratul Qasas aya 34 wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana na ndugu yangu Harun ana ufasaha zaidi katika maneno kuliko mimi ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabia ay anna allaha wahaba li Musa nubuwata harun kwa Mwenyezi Mungu alimtunukia nabi Musa kwa kumchagua ndugu yake Harun kama nabii ambaye atakayesaidiana na yeye katika kazi kama hii tukasema alikuwa kuni mkubwa wake kwa umri na pia alimtangulia kufa katika hadithi iliyopokewa na Ahmad anna Haruna alayhi salam tawaffa kabla Musa alikufa kabla ya nabii Musa alayhi salam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu alghafurur rahimul barul karim